amicetso inter bestoi. Amicetso estas eterna temo por edifai, poesiezai, filosofiezai, sentoplenai messagioi in libroi, revuoi, cae interretai filmetoi. Ciu tamen oni povas consideri tion fenomenon lau pure scienza vid puncto? Lau scienza vid puncto? oni definas amicetson ciam du homoi constante preferas ce esti un la alian an statau aliulon. Lasta tempe, medicinae obiectivae publicajoi indicas che convivado cun amicoi bon faras alla homa sano, corpe cae psiche. Tamen, scientistoi in la Universitato de Exeter, en Britujo, publicigis antau ne longa tempo longan interesan studajon pri amicetso inter bestoi, quiu montras che di facte estas grava biologia fenomeno, multe pli amplexa ol oni povis supposi. Oni facile comprenas che la hom similae simioi havas amicoina sed ancao individui in la tuta animala regno havas amicoen, simile cil homoi, birdoi, fishoi, cevaloi, delfenoi, cae multae aliei. Amicetso evoluis lau longe de la iaroi, chargi al portis avantagioin, same al bestoi cil al homoi. Animaloi cun cunuloi, vivas pli longe cae sane per reciproca helpo al fronti la vivo de fioin. Amicoi povas proponi apogon en tempo de conflictoi cae protectadon contra minacoi de predantoi cae manco de nutrajoi. Tia alianzo povas helpi che uni evitu vundoin cae morton. Exemple, lupoi cae balenoi, cioi bone convivadas en grupoi, pli facile post vivas ocase de manco de nutrajoi, ol tiui cioi restas for de la grupo. La unuae condividas nutrajoin, cae utilain informoin. Quancam la moderna homa vivo alfrontas malsamain riscoin, se compari con ursoi cae lupoi, tamen la fina resulto de amicetso plu estas vera. Ciam oni observas homain ge amicoin, oni remarcas che ili estas similae individuoi, lau plurae aspectoi. Ili montras similain temperamentain tendenzoin, plesuroin, cae talentoin. Citioen sciencistoi nomas homofilio, chargi estas observebla ancao inter besto amicoi. Gi pliigas la fidon al amico. Simioi, zebroi, elefantoi cae balenoi prefere electas amigoin inter tiui kiwi havas similan agion. Cimpanzoi preferas tiuin kiwi havas similan personetson anca inter familianoi pli facile estigas amicae relatoi, malgra la conata rivalezzo inter fratoi. Relate al amicae condutoi, la ple efica cae ofta estas corpae intertusioi. Iui birdoi purigas la plumoin de amico per sia beco, dum simioi usas la manon ni homoi bracumas uno la alian. Generale la fisica proximezzo helpas amicetson, tamen delfenoi exemple conservas amica in relatoin per comunicado ie tre longae distansoi, foie ie centoi da metroi. Homoi per interreto non tempe ni conservu niaen amicoin. Ciel scribis Martin Luther King Jr., Ie la fino ni ne memoros la vortoin de niai malamicoi, sed la silenton de niai amicoi.